Pusaj kaj capítulo. JESÚS MIT warmikunamanta. kunapi chainata Dios dios Muna y manta willakustin porerja. KUNAMANTA hinaspa unquykunamantawan sanuyachisqan KUNAPAS paywantag mererja janchis karja hanchis sanuyachis sanuyachishan Magdala llaqtayuq María. Herodespa mayordomon, chusapa warmin Juana, inaspa Susana. Paiwantajme rerja achkallaña sapaj warmikunapas. Paikunam Jesustawan kunata, Capognincuan yanaparjaku. Mojo tarpoqmanta. Ronacuna achkallaña runakuna Jesuspa kasqanman mi rikchanachispan nerja. Hukrunam rerja tarpoko. Mojo machchisqan ñanman wichejkunatam sarutiarurjako. Chaitam kulkukuna hamuruspan mikururja. As Alpayo rumiman wichijñataqmi, chaki alpapi kaspan chakirurja. Wakin wichi wichiykurja kichka kichka ukuman. Chaymi kichkakunawan kuska wiñamurja. Charaikum ehoyarurja. Wakin mujuñataqmi wichiykurqa, alin Alpaman. Chaymi wiñamuspan sapa Muhumanta pachakta Rururha. Chaynata nispanmi hapari hina nerja. kasukui Kasukuichikya nispa. Rikchanachiykunaqa imapaqmi kasqanmanta. Disipulunkunam tapurqaku rikchanachisqanpa imam ninanmanta. Chaime jesus ñataq nerja. Hamkunamanmi Diospa munaychakusqanmanta, ñawpaq mana yachasqaykichikunata yachachikichik. Wakin runakunata payane rikchanachi rikchanachiikunallawan. Chaynapi papas mana rikukunankupaq. papas mana entendinankupaq. Nispa. Rikchanachisqanpa imam ninanmanta. Rikchanachisqaypa imam ninanja hakaimi. Mojuja Dios papalabranmi. Ñanman wichik mujuñatagmi rikchakun Dios papalabran uyarej runakunaman. Paikunapa mantam diablo uyaris uyarisqankuta. Chaynapi mana kupar, inaspa mana kunankupa As alipayo gromiman wichaq mujuñatagmi rikchakun, Dios papalabranta palabranta uyarispa chaskiqkunaman. kunaman. Paikunaha chayrumi hawampi wiñaq mana ancha sapio kachkanko. Pese tiempo pa creeros pancom, sasachaco y punchaukuna chayramuptinja ormarunko. Kichkakunapa kashanman wichih merikchakun, oyarilla uyarilla Paikunaga, pasakus pasakuspankum, jejeparunku tukui ima afanakusqankupi. Jore hollqinkupi hinaspa kay pachapi y kunapi... Chenapin paikunaha mana planta Hinakanko. Allin Alpaman wichik mujuñataqmi rikchakun, chehap dios Diospa palabranta uyarispa manahonja junqaq Paikunaha manta Manta sumaq planta hinam kanku. michiruan michiruwan manta. Michiruta ratachik runaqa manam ratachin imawampas pakcharunampachuk nitagmi kawitupa ukunman churarunanpaqchu. Patakman Mi churanan, wasiman yaykukuna rikunankupaq. Pakasqa hawachisham Kanha, kanqa. Chaynatajmi upallalla rimasqakunapas yachasqa Kanha. Chaynaqa sumaqtaya uyarichik. Kapuqniyuqmanqa Aslia Kapurni Aslla michaga chaga, piensas hallampi Tapas hechurusaq mamán wauhinkuna Jesusta maskasqankumanta. Jesuspa mamanmi wawqinkunapiwan maskaspanku, tupaykuyta munarjako. azuanga mana matirqakuchu runakuna achkallaña kasqankurayku. Chaymi hukaq Kim Jesusman willaykurqa. Mamaykim wawqikikunapiwan hawapi janguan hangwan tupaykuyta munaspanko. Nispa. mi Jesús ñataq Dios papalabranta uyarispa mamayuan mamayuan kunaja nispa. Wairatawan lamar huchata Jesus si Hukutipi disipulunkunawan butiman yaikuykuptinkum Jesús nerja. Hakuchik waklauchimpaman, nispa. Richkaptinkum Jesús puñururja. Enaptinmi sinchi wairawan hatun ulakuna hatariramurja. BOTIMÁN yakun y juntaptinmi, yajaña a Inaptinmi Jesús manasuykuspanku, prikchacherjaku. Señor, Señor, chinkaykuchkanchikñam, nispa. Pañatagmi sayarikuspan wairatawan huchapa ulankunata jaqcharja. Inaptinmi hawkayarurjaña. CHAIMANTAM paikunata nerja. maita nispa. Paikunallataqmi mancharis hallaña hinaspa admiras hallaña kaspanko nirhaku. Pima waerapas runaqa kasukun nispanko demonio kunapa ñakarichisqan runamanta. Galilea laumantam Gerasa laumanchar charurjaku. Galilea huchapa chimpampim. Botimanta Jesús luxikuptingmi yuximog demonio runa paiwan una Unaiñam jalaya karja. Wasipi manaña yachaspanmi yapiña llapiña yachakoq. Jesús tarikuykuspanmi japarerja. Hinaspam y jonjorakuykuspan nerja. Anajpachapi dios Dios Pachuren Jesús. Imatataq ñuqawan munanki? Ruegakuykim ama ñakarichiwanaykipaq. Nispa. Paimanta demonio yoxinampa Jesús mi... chaynataja japarirja. Paitaja unaiñam demonio munaychakururja. Runakuna makinkunamantawan mi demonio demonio demoniopa kallpanchasqan chunniqman Jesús mi paita tapurja. Imataq sutiki? Nispa. mi payñataq nerja. mi, Nispa. Chaynataqa nerja, Achkallaña demoniokuna paypi Paikunam ta ruega korjako. Amaya huishu y Nispa. Hichpanko Orjupa wachtampim achka achka kuchikuna demoniokunanyata Jesús ta ruega korjako, chay animalkunaman kopa. Jesús arini mi, Demonio runamanta lluqsiruspa, kuchikunaman ostururja chay kuchikunam waktanta kalpaspa, hinaspa huchaman wichiykuspa jako Kuchi chay chayta rikuruspanko ayqikurjako, hinaspam llaqtapipas hinaspa chakrakunapipas willakurjako chay pasasqanmanta. Jesús riqkunam charurjako, Jesuspa kasqanman. Hinaspam tanoyaro tanuyaroq runata, pachasqataña hinaspa inimpiña. Jesús pajaillan tiachkaqta. Chaita hawaykuspan paikunaman Rikuqkunan paikunaman willarqaku, demonio ñakarichisqan runaqa, imaynam mancha kasqanmanta. Jesús hirasa laupi kaq lliw manchakuspanku Jesús taruiga paikunapa jesús pasakunampa. Jesús Jesús Jesús botiman pasa corja manaraj y Jesús gruna, Jesús Jesusta ruegarja jatinampa. Ichaja mi mana munaspan aviarurja. kikunaman kutispaya, Dios patukoy ima haikimanta willakamuy. Nispa. Rispanmi llaqtapi liuruna kunaman willakurja Jesús patukuy ima paypaq rurasqanmanta. Jairopa churin kawsarisqanmantawan, ONGO Jesús sanuyasqanmanta. Huchapa y Jesus kutiruptinmi, liapayang runakuna y corjaco UNYUNAKUNANKU ASIPI Jairo sutiyuq kamachikuqmi, amospan en ñawpaqninpi qunqrakuykurqa. Hinaspam ruegakurqa wasinman rinanpaq. Yaqachunka iskayniyuq mi churin mi, warmi churinmi, patampiña patampiña. Riptinko runacuna Jesús tañiterja. Chay runakuna ukupim kachkarja, chunka flojuan unjo flujuwan unquq warmi. con rantikuspan, medikukunawan papas, manam Jesús Jesuspa hipantarispanmi, pachampa patanta palian sanuyarurja flujo Manta. Chayme Jesús tapurja. Pitag llachpaykaramon, nispa. Llapayanko nigakuptinñatagmi Pedro nerja. Señor, runakunam tanganakuspan ñitimusuchkanki, nispa. me Jesús Nyatag nerja. ati Kamuaspam atiniwan sanuyarusqanta musiaruni, nispa. Warmi ñatagmi y yacharuspan, katkatatasten Jesús y korja imainampi ayllampim y imaynampim llachpaykuspañam manta. Chaime Jesús ñataq mamai, Mamay, alin Yarunki, Aukanyaya pasakuy. Nispa. Jesús rimachkaptinraqmi jairupa wasinmanta manta, amuruspan nirqa. Churiki wañukunñam. Amañaya posaichu. pusaychu. Nispa. Chaita mi Jesús nirqa. Ama llakikuychu. Ñuqapi confiakuptiykiqa churikiqa Sanuyanja. Nispa. wasingman wasinman chayaruspamñataqmi mana munarqachu paywankusqa yaykunanta. Yaykuspaqa Pedrotawan inaspa hinaspa Jacobotawan warmapa taita mamallantam. Wanyukuhmanta llapallanku, japa japarispa Jesús Nerja. Ama wajay chikcho. Warmaja wanyus hachu kachkan. Aswanja mi. Nispa. Ichaga paykunam yachaspanko Jesús ta Jesusta Chayme Jesús nyatag. warmata makinmanta aizarispan nerja. Warma, hatari, nispa. Wanyukpa espiritun chaila Chayla sayarirurqa. Inaptinmi kunata Jesús kamacherga, Mikuita junankupaj. Taitamaman admiras kapting nyatagmi, paikunata Jesús camacherga, chaytaja pimampas ama